moi, moi. On s'aime, on s'aime. Mi amor, mi amor. Donne, donne. Moi, moi. Tes lèvres, tes lèvres. Por favor, por favor. Quand tu parles, quand tu parles. J'écoute, j'écoute. Et ta voix, et ta voix. mon Je rêve, je rêve. Je soupire, je soupire. Je désire, je désire. Ton sourire, ton sourire. Et son el amor. Si señor. Je t'adore, oui, yo te quiero, mi amor. Si, si, si, si, si, si, quelle ivresse que tes caresses, quelle ivresse. Si, si, si, si, si, si, tu m'appelles par tes paroles espagnoles. Si, si, si, si, si, si, buenas noches, mon amour, mi amor. Si, señor. On s'aime. On s'aime. Darling. Darling, darling. Donne. Donne. Moi. Moi. Tes lèvres. Tes lèvres. Exciting. Wow, ça. Quand tu parles. Quand tu parles. J'écoute. J'écoute. Et ta voix. Et ta voix. mon mon voûte, Je rêve. Je rêve. Je soupire. Je désire. Je désire. Te séduire. Te séduire. SO. Et l'amour Yes, mi je t'adore, oh yes, I love you, oh my darling. Si, si, si, si, si, si, tu t'expliques en britannique, c'est magique. Si, si, si, si, si, si, pour te plaire, je ne peux faire que me taire. Si, si, si, si, si, si, good night, darling, mi amour, mon trésor. Si, Seigneur! Merhabalar, ben Devrim Özkan. 95.0 Açık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde birlikteyiz. Dario Moreno'nun SOS El adlı partisiyle yaptık açılışı. Ee, zira bu hafta özel bir programla karşınızdayız. Ee, eğlence sektörünün duayen ismi Erkan Özerman'ı konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz bir kez daha. Ee, Erkan Bey'le daha önce yaptığımız programlarda bahsetmiştik. Kendisi Dario Moreno'nun hayatını konu alan bir kitap yazıyordu. E, işte o kitap geçtiğimiz aylarda Rems Kitap Evi etiketiyle çıktı piyasaya e, ve büyük ilgi gördü. E, bugün de hem bu kitapla ilgili sohbet edeceğiz kendisiyle hem de kitapta da bahsi geçen Dario Moreno şarkılarını dinleyeceğiz. Hoş geldiniz bir kez daha Erkan Bey Açık Radyo'ya ve Fransız Öpücüğü'ne. Ee, İzmirli Dario kitabınızın adı. Ee, daha önce de 2008'de sizin katkılarınızla e, Dario Moreno'suz 40 yıl adında bir albüm yayınlanmıştı. Ee, kitabında onun 100. yaş gününe denk gelmesi özel bir anlam taşıyor sanıyorum değil mi? Dario Moreno'suz 40 yıl oldu 50 yıl. 100. <laughs> yaş gününü kutladıkları İzmir, vefalı İzmirliler çok güzel bir tören yaptılar. Madem ki bu program e, Dario'yu ayırdık. Çünkü bunun özelliği ne? En, bizim için en büyük özelliği benim için tabii İzmir'le Dario diye Dario'nun hayatını yazmış olmam. Hı hı. Çünkü ben 10 yıl bütün yazarlardan rica ettim. Lütfen yazın, yazın, yazın. Niye yazalım dedikleri zaman da Fransızlar bunu Meksikalı olarak lanse ediyorlar. Ben Türk pasaportunu hiçbir zaman bırakmamış. Türklüğünü daima onurlu taşımış burada doğmuş İzmir'de tabii. Askerliğini burada yapmış ve ünlü olduktan sonra Türkiye'de dünyaya açılıyor. Önce çok kısa bir müddet Atina başarısız geçiyor. Daha sonra da Fransa. Oradan da zaten e, dünyadaki kendi zirvedeki yerini kazanıyor. Çok zor bir hayat. Önce kabul edilmesi oldukça yani Fransız halkının Dario Moreno'yu komedyen bir şarkıcı olarak kabul etmesi bambaşka bir olay. Ve kolay kolay kabul etmediler. Ne zaman ki Dario Offenbach'ın La Vie Parisienne'ini okudu o zaman herkes sustu. Çünkü e, radyolarda da orada çok sev, sevimsiz şeyler, e, yayınlar da olmuş o ara. Çok üzüldük tabii e, ünlü bir müzik yazarı diyor ki radyoyu açtım bir müezzinin sesini duydum diyor. <laughs> Artık ya, Kadilla'nın mor rengi oluşuna kadar takmışlar. Ama o Offenbach'ın La Vie Parisienne'i okuyunca da herkes susmak zorunda kalmış. Bu çok güzel bir şey. Ama Dario'nun hayatındaki en önemli şey İzmir. Sözlerini kendisini yazdı. Yalnız e, plakta o sözleri benim yazdım çıkmış CD'de yani. o tamamıyla yanlış tamamıyla <laughs> yani hemen düzelteyim istiyorum. <laughs> Sözleri yazan kendisiydi. İsterseniz biz Dario'yu onun en çok sevdiği hayatında hiçbir şekilde hiçbir olayla değişmeyeceği İzmir'ini dinletelim. Canım İzmir'ini. Ondan sonra programa devam ederiz. Müzik Canım dilber şehir, eşsiz sevgili İzmir. Ulu çatal kayan, gök mavisi körfezin. Yeşil yamanların, çeşitli bağlarınla. Eğenin güzeli, incilerin incisisin. Canım dilber şehir, eşsiz sevgili İzmir. Gurbet Gurbette sensizim, avar bir öksüzüm. Kalbim seni arar, hep senin için çarpar. Sevgili İzmir'im, canımı veririm, ben esirim. Dünyayı dolaştım, birçok kıta açtım. Güzelim İzmir, eşini aradım, her yeri taradım. Bir tanem İzmir, daracık yolları, yiğit efelerinle. Körfez'de mehtabın denizde grubunla Güzeller güzeli, dilberler dilberisi Senden ayrılamam, seni bırakamam Sevgili İzmir Canım Dilber şehir, eşi sevgili İzmir. Gurbette sensizim, avare bir öksüzüm. Kalbim seni arar, hep senin için çarpar. Senden ayrılamam, seni bırakamam. Sevgi Dario Moreno'dan dinledik. Canım İzmir. Canım İzmir. Çünkü zaten romanın adı da İzmirli Dario. Hı hı. O da nereden oldu söyleyeyim. Zeki Müren'in için dedim e, kendisinin bulduğu fakat halkın da severek kabul ettiği sanat güreşi var. Hı hı. Erol Simavi Bey'in sen star değil süperstarsın Ajda'cığım, Ajda <laughs> Pekkan için. Ve herkesin bir lakabı var. Sana da bir şey söyleyelim. Benim lakabım zaten var. İzmirli Zaryo dedi. Onun için ben de kitabın adını, kitap çünkü biliyorsunuz ben bir roman yazmadım. Yani bir şey yaratmadım. <laughs> yani nasıl diyeyim e, hikaye de olan bir şeydir. E, yani kendi fikirlerimle, kendi edebi gücümle artık o, bu olayların içine 14-15 meslekten sonra bir de yazarlığı koydurdunuz bana <laughs> kitap yazarlığını. Dün televizyonda dedim ki adamın biri denize düşüyor. Düştüğü zaman e, birisi kurtarıyor onu alkışlanıp çıktığı zaman adamın ilk cümlesi şu arkamdan beni kim itti diye. <laughs> Şimdi beni 83 yaşında atarsanız edebiyat denizine Ondan sonra çok şey çekeceksiniz Şimdi e, Dario'nun e, çok severek okudu. City was Dario. Şayet Dario'ya gidersen. O, o şarkının içi zaten e, Dario, e, Dario o şarkıyı da kendine göre değiştirmişti okurken. E, Rio'ya gidersen o tepelerdeki İsa heykelinden ötürü Tanrı'yla karşılaşırsın diye. Dario onu okurken City var Rio, Tüvera Dario. Rio'ya gidersen Dario'ya rastlarsın de, dedi. O şarkıyı Enrico Macias'la biz tekrar gündeme aldık. Dario'nun e, hatırına biraz değiştirdik. Situa İzmir Tüvera Dario. İzmir'e gidersen hep Dario'ya rastlarsın diye. Bu e, yalnız bu altın plak bu. Milyon üstünde satandı. Onu dinleyelim. Situa Arıyor. Cache sous les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau. C'est à madurera, tu verras les cariocas sortir des maisonnettes pour s'en aller à la fête, à la fête des samba. Et tu verras grimpant le long des collines des filles à la taille fine avancer à petits pas et les fanfares dans Emmenez le flot bizarre des écoles de samba qui préparent le bal et s'en vont pour le carnaval. Répétez la cadence de la plus folle des danses, celle de Madureira. feuillage caché sous les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau. Si tu vas à Rio, si tu vas à Rio, si tu vas à Rio. Dario Moreno geldi açık radyo mikrofonlarına Sitio Azario adlı parçasıyla. Ee, Erkan Bey'in kitabında belirttiği gibi Dario Moreno Brezilya müziğinin ve bossa nova ritminin birçok güzel şarkısına plaklarında yer vermiş. Ee, bunları Fransa'da başarıyla tanıtmış bir sanatçıydı. Ee, repertuarında Latin Amerika'ya özgü melodilere sahip ya da o bölgeyi konu alan birçok parça bulunuyor ayrıca. Bu da onlardan biriydi. Şimdi Erkan Bey'in bir sürprizi olacak bize. Ben de merak ettim açıkçası. Program seninle çok güzel, çok güzel sohbet ediyoruz. Sen ben Galatasaraylı, sen San Josef'li. Frankofonlar yan yana geldik. Şimdi biz bir istersen susalım önce ikimizle. Niye biliyor musun? Olimpiya konserine dönelim. Olimpiya konserini o açılışını yapıp şarkısını kendi takdim ediyor ve okuyor. Şimdi biz Olimpiya'ya dönüyoruz. Dario'yu dinliyoruz. D'ailleurs, je me demande pourquoi je suis allé jusque-là puisque j'allais revenir. <laughs> non, mais je fais ça tous les soirs, vous savez, mais et j'ai maigri. Hein? <laughs> c'est pas vrai. J'ai fait un costume assez large pour pouvoir dire que j'ai maigri satisfaction. <laughs> Mesdames et messieurs, je vais me faire maintenant le complice, je dis oui, le complice d'un sacrilège. D'un sacrilège qui nous vient des États-Unis. Non, mais il ne faut pas dire du mal des Américains parce qu'ils sont si gentils nous avons besoin de dollars. <laughs> je ne sais pas si vous connaissez un petit compositeur qui s'appelle Beethoven. Ah, vous le connaissez Ah, ben voilà, tant mieux, voilà. Eh bien, les Américains lui ont fait la joie, lui ont donné la, joie et le privilège de le mettre au rythme du jour avec une petite chansonnette qu'il avait écrite qui s'intitule La lettre à Élise, n'est-ce pas Alors, je vous laisse le choix d'en juger et je n'en suis pour rien. Ya, ya, ya, ya Tout l'amour que j'ai pour toi ya, brûlant. Il est grand et plein d'éclats c'est si bon d'être heureux. Mes cris de joie, je te les dois, car rien pour moi n'est plus que toi. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort, bien plus fort. Tout l'amour que j'ai pour toi est si grand et si beau. Je crois bien qu'il durera pour la vie l'amour Quelle obsession, que ma passion, je dis ton nom, tout pas tout pas au moindre bruit de tes pas, mon cœur va mon cœur va Dario Moreno geldi açık radyo mikrofonlarına bir konser kaydıyla Tulamur. Tulamur'u dinledik. Olimpiyadaki yalnız şarkı söylemesi değil takdimi de Önemli. E, böylece e, güzel bir şekilde programın içine yerleştirdik. İstersen bu güzelliği devam edelim. Şimdiki şarkıyı yine Dario kendisi anons etsin. Biz olimpiyadan onu dinleyelim. Ah, je suis ravi de savoir qu'il y a des grands amateurs de des grands amateurs de grande musique dans la salle. Mmh, <laughs> mmh. Oui, c'est ça. Mesdames et messieurs, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Ah oui, ça vient. Ça vient, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, ça vient. Ça vient, d'accord. Oui, oui, oui, oui. Mesdames et messieurs, avant de vous chanter la prochaine chanson, avant de vous chanter la prochaine chanson, je voudrais vous demander d'applaudir de tout cœur mes musiciens parce qu'ils se donnent beaucoup de mal pour m'accompagner. Je n'ai pas dit triomphe. voici maintenant, voici maintenant, voici maintenant une chanson qui me va comme un gant. <laughs> oui, elle me va comme un gant parce que la chanson s'intitule Timide et Sérénade, que je suis un garçon très timide. Timide ma sérénade timide est ce grand amour qui dans mon cœur se balade. Mais je n'ose, je n'ose, je n'ose, je n'ose jamais lui dire l'amour qu'elle a mis en moi. Je voudrais bien lui sourire je n'ose, je n'ose pas. Vous, madame la lune, qui êtes mon amie, plaignez mon infortune. Et dites-lui, et dites-lui pour moi que je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais que je n'ai plus le courage quand je la vois devant moi je sais bien que c'est dommage, mais je n'ose, je n'ose pas. Vous qui veillez comme un doux réverbère sur les amours et les joies de la terre, faites pour moi qu'elle entende ma voix, que sans vous, que sans vous, jamais elle n'écoutera. Timida la serenata. mira como un bello mi vorrei vedere qualcosa ma non osa, non osa, non osa dimmi la bocca tua dimmi da como un becio ti vorrei no, qualcosa ma non osa, non no ancora no, me la luna no, Prenez mon infortune et dites-lui, et dites-lui pour moi que je l'aime, je l'aime, je l'aime, que je n'ai plus le courage quand je la vois devant moi. Je sais bien que c'est dommage, mais je n'ose, je n'ose pas. Monsieur knows, Monsieur knows about. Monsieur knows, Monsieur knows about. Monsieur knows. Dario Moreno'dan dinledik. Timid Serenat, e, utangaç serenat anlamına geliyor bu. E, Dario Moreno'da şarkıyı anons ederken ben de utangaç biri olduğum için bu şarkının ismi e, tam olarak bana uygun diyordu. E, bu şarkıların dışında Anadolu'dan çıkan birçok yöresel melodiyi Türkçe ve Fransızca sözlerle seslendirmişti Dario Moreno. E, bu sayede Türk melodilerini yurt dışında da tanıtma görevini üstlenmişti bir anlamda. E, programın ilk yarısının kapanışında bu tarz bir şarkıyla yapalım. Dilerseniz Erkan Bey. Anadolu türküsüyle bitirelim. Fakat e, Dario ile beraber bu konuda çok e, üzüldük. Çünkü şarkıyı Dario okumadan evvel Nana Muskuri aldı şarkıyı okudu. Ve bunu bir e, Yunan folkloru olarak lanse etmeye de çalıştılar ama e, çünkü şarkının adı Şilanay. Hmm. Ve Şilanay yavrum Şilanay e, ve ve bu bir Yunan şarkısı olmadı. Yani bu Yunan zaten orada yok da zaten e, Rum şarkısı da diyebiliyorlar. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz Rum dedikleri şey Bizans. Ee, Yunan'la ilişkisi yok onların ama biz Türkiye'de hep karıştırmışızdır. Aynen. Hatta e, Rumca deriz. Rumca diye bir dil yoktur o Yunancadır. Neyse o şarkının zaten arasında yer öpsü kuklumu, tunohtopa ya segapumu, türküş çifte telli koşuna. Yavrum nana, nana içinde zaten türküş çifte telli diyor hmm. şarkının. Ama tabii onun adına kayıtlanıp da şarkı çıktığı zaman şinanay lafı bitti sen üzülme ben onu Ninanay diye okurum. Hopa Nina Ninanay derim biz yine malı götürürüz dedi. <laughs> Ve Şinanay oldu Ninanay onu dinliyoruz. <laughs> o zaman biz de e, Dario Moreno'ya bırakalım mikrofonu. E, Kalenin Bedenleri adlı bu Anadolu türküsünü e, son derece eğlenceli bir yorumla seslendirmek üzere. sonra kısa bir aramız olacak. bu aranın ardından Erkan Özerman'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. kardeşim. Aşağıdan gel aşağıdan. Hoppa hoppa hoppa. Aman. Aman aman aman aman. Kalenin bedenleri koy verin gidenleri. İpek bürük bürümüş niksarın fidanları. İpek büyük bürümüş Niksar'ın fidanları Hopa hopa nay Nina nay nay Nina nay yavrum Nina nay Hopa hopa ninanay Nina nay nay Nina nay yavrum Nina nay nay. Aman! Biz Teteli'nin Allah'sı var Aşağıdan gel çalkama yavrum çalkama Hoppa! <laughs> Kaleden in sen dönüyorum Aşkından kibrit oldum Üflesen yanıyorum Aşkından kibrit oldum Üflesen yanıyorum Hopa hopa nina nay nina nay nay Nina nay yavrum nina nay nay Hopa hopa nina nay nina nay nay Nina nay yavrum nina nay nay çifteteli ama bu zamanında çifteteliydi. Şimdi esasında bu bossa nova'dır. Ha bossa evet. İpek yazma bağlamış Ankara güzelleri Ah aman yanıyorum Hayatımın dilberi Ah aman yanıyorum Hayatımın dilberi Opa opa nina nay nina nay nay Nina nay yavrum nina nay nay Opa opa nina nay nina nay nay Nina nay yavrum nina nay nay bossa, bosanova'nın ne demek olduğunu bir abi mi abi. Bir ayak önüne bir ayak arkaya. Hep çıktı da değil mi? Şey, ne olacak ha? Kaleden iniyorum Çağırsan dönüyorum Aşkından kibrit oldum Üflesen yanıyorum Aşkından kibrit oldum Üflesen yanıyorum Opa opa nina nay nina nay nay Nina nay yavrum nina nay nay Opa opa nina nay nina nay nay Nina nay yavrum nina nay nay Opa opa nina nay nina nay